20 años después de su larga gira. soy yo, mira quién está ahí, quién está ahí. Sí, Yankee, sí, Yankee. Yankee, sí, chico, sí. No sé, ese grito de cantar. Ese es Nicky Jan. Nicky Jan, sí. Mira, checate, checate. Mira, no me quiera mi amor. Ese es Nicky Jan. Sí, sí, ese es Nicky Y Ya no me trae. Mira, mira, Ya no te puedo encontrar. Amiga, hay que ver cómo es el amor, quién lleva y quién lo toma. Gavidango, paloma, pobre tonto, ingenuo y charlatán, que fui paloma, porque eres el gavilán. life. Taco God.